Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է ԼՂՀ ազգային ժողովի падգամավոր ազատամարտիկ Ռուդիկ Հյուսնունցը։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ադրբեջանի դիվերսիոն հետախուզական խումբը մտել էր Արցախի հյուսիսային Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղ։ Գյուղը նորից դատարկվեց։ Տարեց բնակիչներից ոմանք չաստրին դուրս գալ հրթիռակոծվող գյուղից։ Արյան ծարավ ճշնամին իրեն հատուկ ձեռագրով գազանաբար սպանեց տարեց ամուսիններին։ Նրանցից բացի այդ չարաբաստի գիշերը Թալիշի տներից մեկին ուղում 5 հոգի հրաշքով փրկվեցին։ Այդ օրերին ճշնամին հրթ Քրակոցում եւ Ռմբակոցում էր նաեւ Մարտակերտն ու Մատաղիս գյուղը։ Այժմ վերականգնողական աշխատանքներ են ընթանում նշված տարածքներում։ Հայրենիքի համար օրհասական օրերին հայրենակիցների կողքին է ԼՂՀ ազգային ժողովի падգամավոր ազատամարտիկ Ռուդիկ Հյուսնունցը։ Պարոն Հյուսնուշ, ինչու եք եկել հոսպիտալ։ Եկել եմ մեր զինվորներին այցելել մեր վիրավոր զինվորներին։ Ինչպես է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ամենա ամենահերոսական շրջաններից մեկի վիճակը։ Կայուն հիմա հաստորեն ժողովուրդը հետ են վերադառնում Մարտակերտ եւ բնականոն կյանքը իր հունի մեջ է մտնում եւ կարծում եմ սա Արցախցու հերթական հաղթանակն էր։ Պարոն Հիսուս, չեմ վախենում ասել, եթե ոչ դուք, ապա ով կարող է ճիշտ գնահատական տալ։ Ինչ էր նշանակում ճշնամու այս քայլը։ 20 տարի Ադրբեջանը պատրաստվել էր պատերազմի եւ այս կայծակնային սանձարձակությանը, այս հարձակմանը հետևեց ղեր կայծակնային պատժիչ պատասխանները, կարծում եմ սա մեծ դաս էր մեր ճշտամու մեր հակառակորդի համար, որ այլևս Արցախցին զենքը ձերքին պաշտպանում է հող հայերին եւ վճռականորեն տրամադրված է ապրելու, արելու այս տարածքում։ Նոր զրուցում էինք աշխարի ամենատարբեր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Ես նրանց այս հարցը ուղղեցի, այժմ ուզում եմ իմանալ ձեր պատասխանը։ Համենայն դեպս մեզ հայերից չզարմացրեց հայերի համախմբվածությունը, այլ սա զարմացրեց այլ ազգերի։ Ինչու՞։ Ընդհանրապես շատ հետաքրքիր ժողովուրդ ենք։ Պատերազմի ժամանակ իրար արուն ենք տալիս։ Երկրի համար պատերազմի ժամանակ ամեն ինչ անում ենք, խրամատ ենք փորում իրար հետ պատերազմի ժամանակ ներգաղթում։ Ունիկալ ժողովուրդ են գողակի։ Պարոն Հյուսնուց, եթե այնպիսի հնարավորություն լինի, որ սեղանի շուրջ հանդիպեիք ադրբեջանցի ձեր գոլեգաններից մեկին, չեմ կարծում, թե նրանք այդքան մարտական սխրանք են անցել, այնուամենայնիվ առաջին հարցը ի՞նչ կտայիք նրան։ Դուրս մեր կյանքից մենք մեր կյանքը ունենք մեր մտածողությունը, մեր աշխարհայացքը, մեր կրոնը, մեր հավատքը, մեր լեզուն, մեր մշակույթը ու արվեստը Արցախ Հայաստանը եւ վերջև այսօր ազգերի ինքնորոշումը ավելի բարձր կատեգորիա է, քան թե տարածքային ամբողջականությունը եւ միջազգային իրավունքի նորմերով մենք իրավունք ունենք ուղղակի անկախ ապրելու ինքնուրույն որոշելու մեր ճակատագիրը։ Ինչպես է գնահատում Եվրոպայի արձագանքը այս Ադեկվատ, ադեկվատ եւ կարծում եմ թե Ամերիկայի պետդեպարտամենտը, թե Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության, տարբեր կառույցների, թե Ռուսաստանի, իհարկե Մինսկի խմբի արձագանքները այսքան բարենպաստ չեն եղել, այսքան հայանապաստ չեն եղել, որովհետև բոլորը գիտեն, որ իրենց ուղղաթիռները ընկնում են մեր սահմանում, իրենց տանկերը խոմ մեր սահմանում, մենք միջազգայինորեն պաշտպանել ենք մեր իրավունքները, ինքնապաշտպանության իրավունքը։ Ինչպես է Թալիշի վիճակը, ինչ օր բացվեց նրանց համար։ Կամած կամած ժողովուրդը հետ են վերադառնում, ուղղակի սպասում ենք իհա Միսկի նախագահները, որ Բաքու, Ստեփանակերտ, վաղը այսօր Երևան են ժամանում եւ ամսի 9-ին հայտարարությունով հանդես պիտի գան ընդհանուր պատկերը տեսնելուց հետո արդեն կարծում եմ մեր ներքին քաղաքականությունը արժե նորից այս վիճակում ժողովրդին նորից տեղափոխել Թալիշ, թե ոչ, բայց որ մենք վճռական ենք տրամադրված պետք է Թալիշ նորից վերակերտենք, Մադաղես նորից պետք է կառուցենք, շենացնենք, դա միանշանակ է։ Շատ վնասներ կրեց Մարտակերտը։ Պատկերացրեք, վնասները ավելի շատ նյութական էին, որտեղ այն հրետակոծությունները, այն ռազմական արսենալը, որ հարձակվել են, ի պատիվ մեր բանակի, ի պատիվ Լեռնային Ղարաբաղ հանրության իշխանությունների, այնքան օպերատիվ էին կազմակերպել, թե քաղաքապաշտպանության նորմերին համաձայն տարհանումները, ժողովրդին տեղափոխելով ապաստարան, ժողովրդին տեղափոխելով խորքի գյուղերը եւ բանակի adekvat պատասխանները մինիմալ կորուստներով ենք մենք կարողացել այս իրավիճակից դուրս գալ։ Պարոն Հյուսնուց, եւ դուք եւ ես եւ մենք բոլորս լսել ենք, որ կային նաեւ դժգոհությունների իհարկե նախկին ազատամարտիկների մոտ հնչում էին վիրավորանքի խոսքեր, ինչու ըստ արժանվում չի գնահատվում իմ կատարածը եւ այլը եւ այլը եւ ասում էին ասված մի առած թե թող նորից պատերազմ լինի ու բազմակետ, սակայն այսօրվա պատերազմը ապացուցեց, որ նոր սերունդը ավելի ու ավելի ամուր է կանգնած, ինչով է պայմանավորված։ Կյանքը ցույց է տալիս, որ սա մեր ազգային, մեր ինքնության, չգիտեմ թե բարդույթ ասեմ, թե առավելություն ասեմ, բայց միշտ օրհասական պահերին հայրը ցուցաբերում են թե միասնականություն, թե իրենց մարտունակ ոգին, թե իրենց սերիդել հանդեպ, մեկ հոգի մեկ մամին են դառնում եւ փառք Աստծո, որ Աստված մեր գենոֆոնդի մեջ այս խառնվածքը դրել է։ Մենք այսպեսինն ենք, այո։ Հավատում եք վերջնական ու լիարժեք հաղթանակի։ Ես հավատում եմ Աստծուն, հավատում եմ մեր ժողովրդի առաջընթացին, հավատում եմ մեր հավաքական մտքին, ուժին եւ պետք է մենք ինքներս մեր կյանքը սարքենք դրախտ եւ եթե Աստված ոչ արասե, հագարակը դժողքն է։ Ուղղակի ես լավատես եմ։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի ձայնասրահում Լենայն Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Ազատամարտիկ Ռուդիկ Հյուսնուցներ Եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը մեր հաջորդ եթերաժամին կպատմի, թե վերականգնողական ինչ աշխատանքներ են կատարվում Մարտակերտում, Թալիշում եւ Մատաղիսում։ Ավելացնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչված շինարարական կազմակերպությունները պատրաստ են օր առաջ շինարարական աշխատանքներ ծավալել Մարտակերտի շրջանում եւ Մարտակերտի շրջանի դուժած բնակավայրերում։ Եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բարեկամներ շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ ձերուն կնդրությանն եմ առաջարկում Հայկ Խաչատրյանի հացապատում գրքից Ժամանակ եւ Ալեքսանդր Մակեդոնացին եւ հայկական լավաշը վերնագրերով հրապարակումները։ Վանալոջի արևելյան ափին հայոց զորգավառում ժամանականոնով մի գյուղ է եղել, որը հիմնադրել է հայ ազգի անվանադիր Հայկ Դուցազնը։ Այս գյուղում ապրում էին բազմաթիվ գյուտուններ, աստղագուշակներ։ Նրանք պահում էին հայոց ժամանակի հաշիվը, շինականներին հայտնում սпасվող երաշտի եւ ուրիշ արհավիրքների մասին, առանց որումի ցանքսերը աճեցնելու գախնիկը։ Այստեղ էին գալիս հայքի բոլոր 15 նահանգների 400 գավառներից ու գավառակներից ով որ կորցնում էր ժամանակի հաշիվը, հայոց զոր էր հասնում եւ ժամանակյուղի իմաստունների հետ ճշտում օրերն ու ամիսները։ Այդ իմաստունների շնորհիվ բոլոր հայերն ունեին միատեսակ ժամանակ, միատեսակ տարեգլուխ եւ տարեմուտ ու ոչ մի նահանգում ոչ գարուններ ուշանում, ոչ էլ աշուններ շուտ գալիս, երբ հայքի որևէ եզրում ճշնամի էր հայտնվում, հայերը միաժամանակ եւ միասնաբար ընթարաշ դուրս էին գալիս ճշնամուն եւ հաղթում նրան եւ միասնաբար էլ նստում անեին հաղթության հացի, բայց ահա հերրու հերուններում իմացան հայքի անպարտելիության ուժի մասին, վերկացան եւ գրոհի ելան հայոց դեմ գունդ առ գունդ, հրոսակ առ հրոսակ, դար առ դար, այնքան գրոհեցին, միջև հասան հայոց ձոր գավառը։ Այստեղ հիմնահատակ ավերեցին ժամանակյուղը եւ սրի քաշեցին նրա բոլոր իմաստուններին։ Երբ հայերը կորցրին ժամանակի հաշիվը, այնուհետև հայքում ամեն ինչ խառնվեց իրար։ Երբեմն գառնանը հաջորդում էր էր ձմեռը, կամ տարի էր լինում առանց ամրան ու աշնան, ոչ էլ արդերն էին հասնում ժամանակին, իսկ երբ ճշնամին էր հարձակվում, հայերը չէին հասցնում իմաց տալ միմյանց։ Ամեն մեկը սկսեց հաղթության հաց թխել իր համար, այդ պատճառով էլ համայն հայքը չհաղթեց։ Միջև հիմա ժամանակ չունեցող ոչ մի երկիր չի հաղթել։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու աշխարհանվաճ արշավանքը անցավ Հայաստանի կողքով, բայց եւ այնպես, երբ ռատն անցնելիս նա պաշարեց հայկական մի բերդ։ Մակեդոնական բանակը 3 օր շարունակ գրոց ձեռնարկեց, սակայն ամրոցը մնաց անառիկ։ 4-րդ օրը բերդի աշտարակից հայերը կախեցին ասրափայլ մի լավաշ Հայերը ազնատուր են լինում զեկուցեցին զորավարին։ Ինչպես հարցրեց Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Նրանք լավաշ են կախել Բերթի աշտարակից։ Լավաշն ինչ բան է։ Հայկական նրբաթերթ հարց։ Ազնատուր լինողը սպիտակ դրոշ կկախի եւ ոչ թե լավաշ։ Նրանք հաշտություն ու խաղաղություն են առաջարկում։ Հայերն ուզում են ասել, թե մարդն աշխարհ է եկել հաց ուտելու ու ապրելու, ոչ թե զենք վերցնելու ու կռվելու համար։ Հիմա ի՞նչ անենք զորապետ։ Վերացրեք ապաշարումը եւ շարժվեք առաջ թող հացապաշտ հայերը վայելեն իրենց հացն ու խաղաղությունը, հացի դեմ չի կարելի նիզակ ճոճել, աստվածները 7 տարի առաջ շուտ մահ են պարգևում նրան, ով գրիվ է գնում հացի դեմ, ասաց Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Բարգամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք հասկանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Ռուխսոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։